I posljednje pitanje koje je pristiglo do ovog momenta je salam alaikum, da li obilježavanje Mubarek noći, kao što su ove večeras, e, bidat, da li to znači da su većina bosanskih muslimana uključujući mene u zaplati? Ili možda u ono neznanju? Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu rasulillah. Ono što je rekao alaihi salatu wassalam, da će doći vakat kada će ljudi sunnet smatrati bidatom, a bidat sunnetom, to je ono danas što je umetu Muhammeda, ali isto se nam toliko prošireno, da većina muslimana, ono što nema utemeljenje u Kur'anu i sunetu poslanika, prakticiraju, pardon, a ono što je u praksa poslanika, ali isto se nam i ono što je utemeljeno tačno na dokazima, mnogi to ne poznaju i ne primjenjuju. I ako saznaju, nažalost, mnogi ostaju uporni u bid'atu, slijepo se držeći toga kao da je to od dina zaista ti i takvi koji saznaju, a ostanu uporni na novotarijama, takvi će doživjeti poniženje i kaznu i obraću na sudnjem danu zbog toga što su saznali šta je istina, a nisu je primijenuli.